รหังสัมมาสามมุนทงภาจวันพระผู้มีปาปาซึ่งเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราทั้งหลายพระองค์เป็นอรหันตรัสรู้ชอบเองแล้ว ละกิเลสขาดจากสันดานกับทางวาสนา เป็นผู้ไม่หลงมีความไม่หลงเป็นธรรมดาตราสรู้อริยสัจสีแจ้งประจักษ์โดยลำพังพระองค์ตรา ตัสสรู้ชอบไม่วิปาลิตสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ได้ด้วยเราทั้งหลายขอนมัสการกราบไหว้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า อาราหังสัมมาสัมพุทโธพระองค์นั้น มี สาธุกและปาพุทธารูปนี้เป็นพยานมวลทางภากวันตังภิวานเดมิสวางคาตนภากวันตังธรรมโม มันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้ว สาแดงหนทางอันดาบกิเลสและกองทุกข์ ให้ผู้ปฏิบัติตามถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบ เราทั้งหลายขอนมัสการทำที่พระภูมิปาภาคเจ้ากล่าวดีแล้วธรรมังนามัสมิสุปฏิปันโนภาคาวันโตสาวกสังโฆ มูลสงสาวกของพระภูมิภาภาคปฏิบัติดีแล้ว ได้ปัญญาตัดสารู้อริยสัจสีทำกิเลสในสันดานในสิ้นไปตามกำลังอริยมรรคที่ให้เกิดขึ้นแล้วในสันดานตน ความละ กิเลสได้จริงเป็นการปฏิบัติชอบแท้เราทั้งหลายขอนอบน้อมบมู่สงสาวก ที่พระภูมิภาภาสอนให้ปฏิบัติดีแล้ว สร้างทางนะโม นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคนปานาภาเกวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโตภุกโต เอเตปิโสภากังวาอรหังสัมมาสัมบุทโธวิจาจลานาสัมปันโนสุขโตโลกาวินดู อนุตตโลปุริสาดัมมาสาลาติสัทธาเดวมนุสสานังบุตโธปภะกวันติบุตทวาระหันตาวาริกุณาปิโยโตนสทาปิญญาณกรุณาหิสมังกตโต บนเทสิโยสุยนาตังกัมลังวาสุโลวันดามาหังตามารานังติยิเนดังบุญโทโยสัพปปานินังสารนังเกมามุตตมัง สาธรรมานุสติทานังวันดามิตังสิเลนะหังบุญตัดสหัสสมิดาสุวามุตโธเมสามิกิจโลนบุญทนดุขาตสาขาตายจาวิธาตายใจตัสเม มุญทันสหังนิยาเดมิสารีรันยิวิตันจิดังวานดันโตหังจลิตสามิบุตทัดเชวาสุโมธิตังนาทิเมสรนังอัญญังบุตโธเมสรนังวลัง เอนเตนะสัจวัตเยนังวัตถยังสัตุสาสเนมบุญทางเนวันนามาเนนายังปุญยังปัสสุตังยิทังสาบเบปิอันตารายาเมมาเฮสุงตัสเตยัสัง างธัมสายจิตตังวันมุตเกุกมังภะกตังมยังมุตโทวติกันหตุวัจนตังกาลันตะสังวลิตุวมุตเสังวังคาโตนภะกวนตาธรรมโ โกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอมปานายโกจัตตังเวดิตัมโบวิญโยหิติสวังคาตาตานิโกนายโยกวาเสนาเสโย โยมัจจาปาคาปริยัติวิโมกขเพโดนธานโมกุลกาปาตนาตานดาธาริธาริวันดามหังตามหะรังวาลาธรรมเมตัง ธรรมโมโยสัพปปานินางสารนังเกมมุตตมังนุติยานุสติทานังวันดามิตังจิเลนะหังธรรมัสสหัสมินดาโสวันธรรมโมเมสานิกิจสโลน านโมดุขาสัขาตายจาวิธาตายใจตัดสเมงทานมัดสหังนิยาเดมิปัญญิวิตันจิดังวันดันโตหังจลตสามิธรรมะเสวะตุธรรมตัง นาติเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวลัง เอนเตนะสัจวัตเจนังวัตถุยังสัตุสาสเนมธรรมังเนวันนามาเนนานยังปุญญังปัสุตังยิทาง สามเบปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตยสังกายนวจโยจิตตวธรรมปฏิกันหตัวจยันตังจาลันตะเลสังวลิตุงวะธรรมี สุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆปุโยปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยา ยาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยานดิดังจัตตาริปุริสายุกานิอัตตาปุริสาปุกังลังเอนสาภกวะตนสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยดักขินยโยอัญชลิการณิโยอา ปุญญาเกตังโลกาสสติสัทธามโยอัโสปาติปาติกุณาภิโยโตโยตัปปิโทอริยปุกาลาสังฆาเศโทสิลาดิธรรมาปวลาสยกายจิตต วันดามหังตามาริยานักนังจุตุทางสังโฆโยนสัปปตานินังสรนังเขมมุตตมังสาวติยานุสติทานังวันดามิตังสิเลนะหัง สังขัดสหัสสมินดาโสวายสังโฆเมสามิกิจโลมสังโฆดุขาดสขาตายจาวิธาตายใจตัดสเมมสังขัดสหังนิยาเดมิสาริรันยิวิตันจิดัง วานดันโตหังจลิตสานิสังกัจโจปฏิปันนตังนาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัตเยนามวัตถยังสัตตุสาสเนง สังฆเมวานนามาเนนายังปุญญังปัสุตังยิทางสาบเดติอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตยจังกายนวจายาจิตจังสังเกตุกมังภะกตังนยัง สังโฆปฏิกันนาตุสยันตังกาลันตลิสังวริตุงวสังกิอายังโกเมตายโยกายของเรานี่แหละอุทางปานาตาลานเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นนาน อาโทเกสามัตตาการ เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตาจาปริยันตนมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล้อปุโลนานปปกาลัสสาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะ มีประการต่างๆ อาติอิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ เกษาคือผมทั้งหลาย โลนมาคือขนทั้งหลาย นาขาคือไอดานตาคือฟันทั้งหลาย ตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อนาหารูคือเอ็นทั้งหลาย อาติคือกระดูกทั้งหลาย อาติมินจังเยื่อในกระดูก วาสังมาม หาทะยังหัวใจ ยากนังตาบกิโลมะกังผังผืดปีหากังตายปาผาสังตอดอันตังสยายอันตะคุณังใจน้อยอุตริยังอาหารใหม่กาลิสังอาหารเก่า มาทะเกมัทะลงคังเยื่อในสมองศีสษะปิดตังน้ำดนเสมหังน้ำสเลดปูโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหลือ ตังวาสานมันเหลวเกงโลน้ำลายเสียงคานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไขข้อมูดตังน้ำมูดเอวัมยังเมกาโย กินลังอานโทเกสามัตกังเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตาจาปริยันตน มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโลนานปกาลัสสาสุจินน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้เลยชาวลาธรรมมมหิชาวลังอรติโตเรา มีความแก่เป็นธรรมาดาจากล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้บายาทิธรรมมหบายาทิงอนัตติตน เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มาราณะธรรมมหิมารานัง อนัตติตนเรามีความตายเป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สามเมหิเมติโยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาวนเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพาจากของรักของจังเลินใจทั้งสิ้นไป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 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกาลิสามีกัลยาณังวาปาปะกังวาสดายาโดภาวิสามีเราจะทำกรรมมันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบาย เอวังอัมเฮหิอปินหังปัจจเวกิตมัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด สาเบสัตตาสนาหุนตังอาเวลาสุขยีวินุนขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยยองเป็นผู้ดำลงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทิน กาตังปุญญังพลังไมหาง สามเมภากีภวันตุเตนขอสัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญ ที่ข้าพาเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเดิมนี้ไปพระสงฆ์ จะได้สวดพระคาถาเมตตาหลวง ของพระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณาราม จังหวัดนครราชสีมาอรหังสมมาสมุทโธภะคะวา เวราอภิยาปัจจานิคาสุปริหารันตุสัมเมปานาอเวราอภิยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัมเมภูตาอเวราอภิยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัมเมปุกลากัญญาอภิยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัมเมอัตตาภาวะปริยาปันนาอเวราอภิยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัมมาอิทธิโออเวราอภิยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัมเปปุริสาเวราอปยาปัจจาอเนคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัมเมอริยาอเวราอปยาปัจจาอเนคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัมเมอนาริยาอเวราอปยาปัจจาอเนคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สามเดเดวาอเวราอภยาปัจจานิธาจุพิอัตานังปริหารันตุสามเดมนุสสาเวราอภยาปัจจานิพาจุพีอัตานังปริหารันตุสามเดวินิปาติกาอเวราอภยาปัจจานิพาจุพีอัตานังปริหารันตุ สัมเพสัตตาสมานุภาพมุญจันโตสัมเมปานาสมานุภาพมุญจันโตสัมเมภูตาสมานุภาพมุญจันโตสัมเมปุกลาสมานุภาพมุญจันโตสัมเมอัตตาภาวะปริยาปันนาสมานุภาพมุญจันโต สัมบาอิทิโยสมาดุขาปมุนจันตัวสามเมปุริสาสมาดุขาปมุนจันตัวสามเมอริยาสมาดุขาปมุนจันตัวสามเมอนาริยาสมาดุขาปมุนจันตัวสามเมเดวาสมาดุขาปมุนจันตัว สามเบมนุสาสบันุฆาปมุนจันตัวสามเบวินิปาติกาสบันุฆาปมุนจันตัวสามเบสัตตาตาสัมปติตัวมาวิกัจจันตัวสามเบปานาลตาสัมปติตัวมาวิกัจจันตัวสามเลภูตาลตาสัมปติตัวมาวิกัจจันตัว สัมเมปุกลาลจะสัมปติโตมาวิกัจจันโตสัมเมอัตตาภาวะปริยาปันนาลจะสัมปติโตมาวิกัจจันโตสัมมาอิติโยลจะสัมปติโตมาวิกัจจันโตสัมเมปุริสารลจะสัมปติโตมาวิกัจจันโต สัมเมอริยาลัตสัมปติตัวมาริกัจฉันตัวสัมเมอนาริยาลัตสัมปติตัวมาริกัจฉันตัวสัมเมเดวาลัตสัมปติตัวมาริกัจฉันตัวสัมเมมนุสสาลัตสัมปติตัวมาริกัจฉันตัวสัมเบวินิปาติกาลดัสัมปติตัวมาริกัจฉันตัว สัมเพสัตตากรรมสัตากรรมดายดากรรมโยนิกรรมปันตุกรรมปฏิสนายังกรรมังกริสันติกรยานังวาปาปตังวาตัจจดายดาภวิชันติ สัมเดปานากรรมสตากรรมดายาดากรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกรยานังวาปาปะทังวาตัสสะดายันดาภวิสันติสัมเมภูตากรรมัสสกากรรมดายันดากรรมโยนิกรรมปันตุกรรมปฏิสรณา ยังกรรมังปริสันติกรลยานังวาปาปะคังวาตัจจกายันดาภวิสันติสัมเมปุกลากรรมสกากรรมกายาดากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสนายังกรรมังปริสันติกัลยานังวาปะปะกังวาตัสสะกายานดาภวิสันติ สัมเมหัตตาภาวะปริยปันนากรรมสกากรรมสายานากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสนายังกัมมังปริสันติกรยานังวาปะปังวาตัญจดายานดาภวิสันติ สัมมาอิทิโยกรรมะสกากรรมะตายานากรรมะโยนิกรรมะบันทุกรรมะปฏิสนายังกรรมังกริสันติกรยานังวาปาปัตังวาตัสันตายันดาภวิสันติสัมเปุริสกรรมะสกากรรมะตายานากรรมะโยนิกรรมะบันทุกรรมะปฏิสนา ยังกรรมังกริสันติกัลยาณังวาปาปะทังวาตัจจายานาภวิสันติจัมเมอริยกรรมจัากรรมดายาดากรรมโยนิกรรม กรรมสกากรรมดายาดากรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสนณายังกรรมังกริสันสิกระยานังมาปะปะตังวาตัสสะดายังดาภวิสันติสัมเบเนวะกรรมสสะกากรรมดายาดากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณา ยังกัมมังกริสันติกรยานังวาปะปะทังวาตัจจายันดาภวิสันติสัมเมมนุสสะกรมมัสกะกรรมดายาดากรรมโยนิกรรมบันตุกรรมปฏิสุรนายังกรรมังกริสันติกรยานังวาปะปะทังวาตัจจายันดาภวิสันติ สัพเมวิลิปาติกากรรมสกากรรมดายาดากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกรยานังวาปาปะทังวาตัจจายานดาภวิสันติสัพพิสัตตานสันดาหุนตุอเวราสุขชีวิโน ขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินการตั้งคุญญาพลังไม่หางสัมเบภายีภวันตุเตขอสัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเถิด